Gaurkoan literatur txora sariko girela berri zurekin aine saristoi egunon? Egunon. Egia erran, normalki ez nuke erran behar, baina uh, nik ikusten dut alaiko lakoa salbat, ez nau sobera erakartzen, efe ez daut gogoa emaiten uni <laughs> joaiteko, uh, eh, espikatuko duzu pixka bat azala, eta noren liburu hautatu duzun gaurkoan? Bai, uh, beraz, uh, liburu hori, gada, itxuraz ez da bizikera kargarria, zuri-zuria da, idazlea lodiz eta beltzaz idatzia da, izenburua gorriz, izenburua da Ivre Paradis Bonheur Zeroik, eta idazlea da Boris Zirulnik. Egia haiteko, eteko, liburu hori espani erakargarria, ola lehen itxuran, ni horren gana joan naiz idazlearen gatik. Egia eteko, idazle hori zagutzan dudalako eta bere lana biziki interesgarria atxamaiten dutalako. Eraz, liburu hori pentsatzu dukezuen bezala, ez da ele behi bat, saiakera bat da eta psikologia saiakera bat. Ivre paradis Bonheur Zeruik, egia da kasik uh, olerki zenburu bat ituri duela horrek, mm. liburu hortan idazleak eroiak aipatzen dizkigu eta eroian ejola egure eguneroko bizian. Paradisua ere aipatzen du bere liburuan uh, denek nunbait bizi hobeago bat sekatzen dugulako, eta gehienetan eroiai esker uste dugu paradisura elgaitekeela. Beraz, Boris Cyrulnik, eh, frantses neuropsikatra da, aski ospetsua, eh, ezaguna da uh, eh, konzeptu berezi bat diendarteratu duelako, erresilientzia konzeptua orokorki esplikatzeko erresilientzia, da gorputz, organismo edo sistema bat handeatuta astapeneko egoerara itzultzeko gaitasuna. Hori da orokorki erresilientzia. Psikologian erresilientzia da herstura baten ondotik kalte edo oinase baten ondotik astapeneko egoera obeagorat itzultzeko gaitasuna. Simpleki, pertsona batek istripu baten ondotik, erasu baten ondotik, atentatu baten ondotik, bortxaketa baten ondotik adibidez, eh, edo nork ukaiten alduen gaitasuna eh, kalte horren aintzineko egoerara itzultzeko. Egan nahi du latzak antzi eta e, ba, segitzeko gaitasuna. Hori da erresilientzia. Baiko gai zaiten alda, Bai, resilientziaren ondorioa baiko jada. Gero prozesua bera, latza, eh, xamina izaiten alda. Prozesuak ere anitzak izaiten aldira. Bakutsak bere tresnak baditu, eh, trauma horiek uh, eh, auge egiteko. Batzu isiltzen dira, batzu mintzatu behar dira gelditu gabe. Bala, bakotsak baditu bere tresnak eta bere metodoak, baina gehienetan ondorioa bai, baiko jada. Bai. Mhm liburu honi berriz diteko, nola eramaiten du irakurlea hor, eh, eta nola txika azten du? Beraz, erresilientziaren gaiatik abiatuz, Gaiten du, jende bakotxak baditola bere tresnak, bizian aintzinatzeko, eta besteak beste eroiak baditugu. Edo nork eroiak baditu bere bizian, ezagunak, edo uh, ahuntak eguneroko jendeak. Uste du bakotsak uh, bere norberaren eraikitzeko eroiak behar dituela, edo bere bizian txegitzeko edo bere bizia konpontzeko. Gure egunerokoa uh, tristea edo zuri gaitzezkoa delarik, olako eredu uh, positibo bat, baikor bat ikustea eta segitzea, ebe eh, horrek uh, eraldatzen gaitu eta aintzinerat eramaiten gaitu. Hala, hortan da, eroiaren uh, eredua garrantzitsua gure uh, norberaren uh, eraikuntzan. Hmm. Hemen ez ditu baita espada ipatzen superpodereak dituen eroiak, eh? ez bakarrik, eh? Ez, uh, eroiak anitzak dira ere. Mm. ez dira baita espada uh, ejaldoiak, supereroiak edo, edo jainkoak, ara superpodereak. <laughs> eroi bat, ez da hori, eroi bat edo nor eroia izan daiteke, eta justuki hori erakusten digu adibide anitz aipatuz, ah, bai. eta adibideak aski uh, ohargarriak eta irringarriak dira batzutan. Momentu batez, ene ustez denek atsemanen dugu eroi bat, haman komuna hor barnean, <laughs> uh, lehenik bere aurtsaroko eroiak aipatzen baititu, bon, biztan da, Tarzan, Zorro, uh, Superman edo Spiderman, baina nire jemi zan Ara, ah. idazlearen zat, tipitan, remiz anfami, uh, beretzat eroi bat zen. Podere berezirik gabeko aur bat, baina... Uh, eta ondotik beste batzua ipatzen ditu, biztanda historikoak, uh, Lucy Obrak, uh, Tse, uh, Labe Pierre, olako jendeak, baina ere zinetin zidan, adibidez. <laughs> Ara, beraz, uh, futbolari bat, baina zergaitik ez eroi bat, bat zuen zat. Eta gero jende ahuntak, egunero ez erraiterat ausartzen direnak. Eta adibide gisartzen ditu bigarren gerla mundialan, erresistentzia egin duten jendeak. Ez baita ezpada bojokatu direnak eta uh, atentatuak egin dituzten erresistentziak, baina eguneroko jendeak uh, juduak gorde dituztenak edo hauzoa salatu nahi ez izan dutenak, ara, gu hauzoa edo nor, eroia izan daiteke egun batez. Eh, zientzia liburu bada, neuropsikatra gisa, eh, berak egiten ditu uh, eh, observaketak, uh, esperientziak, kondatzen ditu bereak, baina beste ikerlariak egindako esperientziak ere kondatzen ditu. Ez esperiak deskribatzen ditu eta betan irudikatzen ditu adibide hainitzekin. Beraz, e, esperientziak ulertzen ditugu, emaitzak ulertzen ditugu. Eta hortan ja, irakurlegoa lasaitu nahi dut, uh, irakurgarria da libururi, ulergarria da. Iztegia ez da bat ere komplikatua uh, zinez, diendartaratzen du gai hori. Edo nork irakurtzen aldu, biztanda kondatzen duena sakona da, baina uh, ahas ulergarria da. Hainik, uh, nik plazer hartu dut libururi irakurtzean, zenta ara, ikerketak dira, batzu behitsuak, beste batzuk zaharragokoak, Baina bortxaz gure eh, gaurko eh, biziarekin loturak badira. Jada adibidez aipatzen duelarik eroiak dituzten eh, alde onak, aipatzen ditu ere aldi berean alde txarrak. Eroi bat erreski bilakatzen alda ere idolo bat. Eta hor mugak gainditzen ditugu. Eta idolo bat bilakatzen delarik hor diendek haien adimenaren kontrola galtzen dute gehiagik eri batzuetara tarri batzen algira. Sektarismoa, totalitarismoa, bere izketa, fanatismoa, edo Trump edo, edo islamia restatura ino lehatzen algira. Badi, eroiak ere baditu bere eh, alde ilunak. Hortako interesgahia da eta gure eguneroko biziari behako behi bat ere eh, ekartzen digu liburuak. Behintzat, eni ekarri daut beste behako bat. Aldi oro, esplikatzen du eroi bat, bakotsak badu bere eroia, ez da baitez bada hauzokoarena. Zenta justuki, uh, bakotsak baditugu gure morala irizpide desbertinak, kultur bakotsaren gatik. Baina esplikatzen du, eh, ez du ekintzak egiten eroia, da ekintzarekiko dugun ikuspunduak. Hori da garrantzitsua eta adibide bat hartzen du inarrosten duena, da Hitlerena, Hitler alemanen zat eroia zen, garaian. Ez guretzat gauza ezin onargarria da, orain, ezin ejana, baina nalta, garaian eroia zen, eta guk gure ikuspunduarekin, ez dugu eroia bezala ikusten ala orain. Mm -hmm. Kritika zentzua, uh, laguntzen du. Bon, ebe horretaraziko dugu beraz zoinden eh, liburu hori, beraz eh, ez dugu aipatu hor margotua dena, zaldun bat, eh, bo, iduriz gerrara joiten dena edo zerbait. Bai, ez da, begiratu dut ez nuen ezagutzen, baina da kandintzkiren margolan bat da, eta ez nuen ezagutzen. Eta, en fet, irudikatu du Saint George, uh, beraz hori da Krista Wenzat, iduriz da martiro bat, Eta Saint George uh, txugea hil zuen, eta zorrek nahi du kristautasunak infernuaren kontra irabazi zuela da. Metafora bat da nahi baduzu. Eta Saint George kristauen zat eroi bat zen. Ados, merexi zuen espikapen uh, hau ukaitea. idaz idazlea eta liburua bat gitaretxea ere horretarazen dauzki guzu? Beraz, liburua deitzen da Ivre Paradis, Bonheur Zeruik, Boris Sirulnikak idatzi du eta Odile Jakob eh, argitaletxak plazaratu du, bimilata amaxeian. Milesker ainez eta ondoko aldi hartu eraiten oso gu? Milesker?